วิปัสสิสนมาตุจักขุมันตาสสิริมโตสิกิสปินมาตุสัพพพตานุกัมปิโนเวสพูสนมาตุนหาตกาสตปัสสิโนนมาตุกกุสันทาสมารเสนปมาติโนโก นาคมนาสนมาตุพรามนาสวุสีมโตกาสปาสนมาตุเวปโมตาสสัปฏิอังคีรสาสนมาตุสักยปุตตาสสิริมโตโยอิมังธรรมมเทเสสิสัพพทุกขาปนุทนางเยจาป ปินิพุตาโลเกยถาภูตังวิปัสสิสูงเตชะนะอภิสุนามหันตาวิตสารธาหิตังเทวมนุสานางยังนมาสันติโคตมังวิชานจรณสัมปันนางมหันตังวิตสารทางนโมเมสา ัพพพุทธานังโอปนนานังมเหสินังกันหังกโรมหาวีโร เมทางกโรมหายโสสรนังกโรโลกหิโต ทีปังกโรชุตินทโรกุทันโยชนะปาโมโคมังคโลปุริสาสโพสุมน โนสุมโนเทโร เรวโตรติวัฒโนโสภิโต คุณสัมปันโน อโนมัทาสีชนุตตโม ปทุโมโลกปัจโจโตนารโทวรสารถิปทมุตตโรสัตตสารโรสุเมโทอปปติปุคโลสุชา ตุสัพพโรกัคโคปิยทัสสีนราสโพคัตถทัสสีการุณิโกธรรมนัสีตโมนุโทสิทธัตโทอสโมโลเกติโสจวัทตังวโรปุตโสจวรโทพุทโทวิปัสสีจะอนุปโมสิกิสัพ พะหิโตสัทธาเวสภูสุขทายโกกุสันโทสัทธวาโหนโนาคมโนรนัญจะโหกัสสโวสิริสัมปันโนโคตโมสักยปุงกโวเอเตจันเย จะสัมพุทธาอเนกสัตโกตโยสัพเพพุทธาอสัมมสมาสัพเพพุทธามหิทิกาสัพเพทัสพรูเปตเวสารัเชหุปาคต สัพเพเตปฏิชานันติอาสพังทานมุตตมังสีหนาทางนาทางเตเตปริสาสุวิสารธาพรหมจักกังปวัตเตติโลมเกอัปติวัตติยังอุเปตาพุทธธรรมเมหิอัฏฐารสหินายกาทวัตติงสลัก ธนูเปตานสิตยานุปยันชนะทราพยามมาปภายสุปภาสัเทเต มุนิกุลชลาพุทธาสัพพัญยุโนเอเตสัพเพคีนาสวาชินา มหาปภามหาเตชะมหาปัญญามหาพลามหาการุ นิกาทีระสัพเพสานังสุขาวหาทิปนาทาปฏิทาจตานาเลนะจะปานินางคติพันธุมหาสาสสารนาจะหิเตสิโนสเทวกาสโลมกาสสะเพเอเตปรายนาเตสาหังสิรสา ปาเทวันทามิปุริสุตเมวัจสามนสาเจววันทาเมเตตทาคเตสยเนอาสเนธาเนคมเนจาปิสาพัตตาสทาสุเขนัลพักขันตุพุทธาสันติกราตุวังเนหิตวังรักขิโตสันโตมุตโต สัพพะพเยนะจะสัพพะโรควินิมุตโตสัพพสันตปวัชิตตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตจตุวัภวเตสังสัจเจนะสีเลนะขันติเมตตาภเลนะจะเตปิตุมเหอนุราคันตุอารโรคเยนะสุเขนะจะ ปุรติมัสมิงทิสาภาเคสันติภูตามหิทิกาเตปิตุมเหอนุราคันตุอาโรคเยนะสุเกนะจะทากินัสมิงทิสาภาเคสันติเทวามหิทิกาเตปิตุมเหอนุราคันตุอาโรคเยนะสุเกนะจะปัจฉิมัส มิงทิสาภาเค สันตินาคามเหติกาเตปิตุมเหอนุราคันตุอารทคเยนสุเขนจะอุตรัสมิงทิสาภาเค สันติยาคามเหติกาเตปิตุมเห อนุราคันตุอารทคเยนสุเขนจะปุริมาทิสังขตรัตโ โหทักขิเนนวิรุณหโกปัจจิเมนวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาโรกปาลายสัสสิโนเตปิตุมเหมอนุรักขันตุอารคเยนสุเขนจะอากาสัทธาจะภูมิมัทธาเทว วานามมหิทธิกาเตปิตุมเพอนุราคันตุอาโรคเยนสุขนจนาติเมสรนัง อัญญังพุทโธเมสรนังวรังเมเตนะสัจวัเชนะโหตุเตชยมังคลังนาติเมสรนัง อัญญังธรรมโมเมสรนัง วรังเอเตนะสัจวัจเจนะโหนตุเตชยมังคลังนัตติเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเต ชยมังคลังยังกินจิรตนังโลนเกวิชติวิวิทางปุถุรตนังพุทธสมังนา ติตัสมาโสทิพวันตุเตยังกินจิรตนางโลเกวิจติวิวิทางปุตุรตนางธรรมรมังนาติตัสมาโสทิพวันตุเตยังกินจิรตนางโลเกวิจติวิวิทางปุตุรตนางสังฆสมังนาติตัสมาโสทิพวันตุเต เตสักัตวาพุทธรัตนางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเจนะโสตินานาสันตุปัตถวสัพเพทุขาอุปสเมนตุเตสักัตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรังปริราหูปสเม มนังธรรมเตเชนะโสตินานาสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปัสเมนตุเตสังกัตวาสังคารตันังโอสทังอุตมังวรังอาหุนายยังบาหุนายยังสังคเตเชนะโสตินานาสันตุปัทวาสัพเพโรธาอุ ปัสเมนตุเตสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรมโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจจังวุธามจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏทันติอายุอันโนสุขัง พระลัง